але, мій друже, можна ж знайти інший вихід. Якщо ви маєте якісь пропозиції, я радо вислухаю їх. Дон Дієго погладив свою гостру чорну борідку. Ви дозволите мені подумати до ранку. У мене мало не розвалюється від болю голова, і я не можу зосередитись. Погодьтесь, що така справа вимагає серйозного підходу. Капітан Блад, підвівшись, взяв з полиці 30-хвилинний пісковий годинник, повернув його піском до гори і поставив на стіл. Пробачте, Дон Дієго, можливо, в такій справі не слід так квапитись, але час, який я можу вам дати, сплине разом з піском цієї скляночки. Якщо і тоді ви не зможете запропонувати прийнятного для мене варіанту, то я змушений буду попросити вас і ваших друзів прогулятися за борт. З цими словами капітан Блад, вклонившись, вийшов і замкнув двері. А Дон Дієго лишився в каюті і, підперши долонями підборіддя, спостерігав, як пересипається з верхньої скляночки в нижню поруділий пісок. Він мовчки дивився на пісок, і на його худому, засмаглому обличчі дедалі глибше проступали зморшки. І тільки не впали останні піщинки, як знову відчинилися двері каюти. Іспанець зітхнув і випростався, зустрічаючи капітана Блада, готовою відповіддю, по яку той прийшов. Я знайшов вихід, сеньоре капітане але все залежить від вашого милосердя. Чи ви не можете висадити нас на берег одного з островів цього гидного архіпелагу, вручивши нашу долю в наші власні руки? Капітан Блад стиснув губи. У цьому є і свої труднощі, з притиском сказав він. На іншу відповідь я й не сподівався. Дон Дієго зітхнув і підвівся. Тоді краще припинити всякі розмови. Блакитні очі блада наскрізь пронизали іспанця, мов два стальних жала. І ви не боїтесь померти, Дон Дієго? Іспанець, насупившись, відкинув голову назад. Ваше запитання образливе, сер. Тоді Дозвольте мені викласти його інакше, в більш прийнятній формі. Чи хочете ви жити? О, відповісти на це я можу, дуже хочу сам жити, а ще більше хочу, щоб жив мій син. Проте це ж ніяк не означає, що з мене можна зробити боягуза собі на втіху, пане глумителю. Цього разу він не стримався і виявив свій внутрішній гнів. Капітан Блад відповів не одразу як і раніше він сів на краєчок стола.